Sura 59 Al-Hashr Progonstvo Medina 24 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sabbaha lillahi ma fi samavati wa ma fil ard. وهو العزيز الحكيم Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na zemlji. On je silni i mudri.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 Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i on je u srca njihova strah ulio. Vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili, zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار Da nije bio već odredio da će biti protjerani Allah bi ih još na ovome svijetu kaznio, ali njih na onome svijetu čeka patnja u ognju. Zalika bi annahum šakku Allaha wa rasulah ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب Zato što su se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljali. A onoga ko se Allahu suprotstavi, Allah će zaista strahovito kazniti. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili, Allahovom voljom ste učinili i zato da on nevjernike ponizi. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ أَنفَقْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga što je Allah od njih kao plijen darovao poslaniku svome, nego Allah prepušta vlast poslanicima svojim nad onima nad kojima on hoće.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 Ono što vam poslani kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. i bojte se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava. Lil fukara il muhađirina allazina uhriđu min dijarihim wa amwalihim jabtavuna fadlam min Allahi wa ridu إخوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون I siromašnim muhađerima, koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu i Allaha i poslanika njegova pomognu, to su zaista pravi vjernici. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili, Oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje ne osjećaju i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se učuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti. والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Oni koji poslije njih dolaze, govore, Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima knjige koji ne vjeruju? Ako budete protjerani, mi ćemo, sigurno, s vama poći I kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti. A ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći. A Allah je svjedok da su oni zaista lašci. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima pošli.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 Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Slični su onima koji su tu nedavno svu pogubnost postupaka svojih iskusili. Njih čeka nesnosna patnja. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Slični su šeitanu kad kaže čovjeku, budi nevjernik, pa kad on postane nevjernik, on onda rekne, ti se mene više ne tičeš, ja se zaista Allaha, gospodara svjetova, bojim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Obojicu ih na kraju čeka vatra u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike. Ja, ejuha, allazina amanu, taku Allaha, wal tanzur nafsum ma kaddamat li gad, wattaku Allah, inna Allaha habirum bima ta'malun. O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave. To su pravi griješnici. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi samilosni. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al maliku al-quddus al-mu'minu as-salamu al quddusus al-azizu al-jabbaru al mutakabbir. سبحان الله عما يشركون On je Allah. Nema drugog Boga osim njega, vladar sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga osigurava, onaj koji nad svima bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena. njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.